Muita fé em Deus, de Osasco pro mundo. É o menor MR. Olha aonde nós chegou. Valeu a pena esperar. Manter apenas sonho. Hoje podemos desfrutar. A favela puxa o bonde, é só menor disposição falecido veio da lama, maloqueiro, sangue bom. Ele encantou a quebrada com o seu talento raro. E foi se destacando, guerreiro, mente blindado. virou o comentário na banca dos vagabundos. E até ela se emociona ao me ver desbravando o mundo. Desculpa por todas as mancadas, se deixei a desejar. Prometo ser diferente, chegou minha vez de brilhar. Deus sabe o quanto eu já sofri e tudo que a gente passou. Obrigado, minha coroa, eu te amo. Olha aonde nós chegou. Valeu a pena esperar. Ontem era apenas sonhos. Hoje podemos desfrutar. Por dinheiro eu não me corrompi. Faço grana com a voz, eles podem errar quem não pode errar é Não passei por cima de ninguém pra obter o meu sucesso. Forte abraço, parceiro. Nós é o certo pelo certo. Só Deus sabe o quanto eu já sofri e tudo que a gente passou. Obrigado, minha coroa, eu te amo. Olha aonde nós chegou. Valeu a pena esperar. Manter a pena. desfrutar. Hoje podemos desfrutar. Olha aonde nós chegou. Valeu a pena esperar. Ontem era apenas sonhos. Hoje podemos desfrutar. <laughs> Muita fé em Deus, MC Menor MR, conexão com MCDD. Tamo junto, RD. Forte abraço. É nóis, MR. Oh!